ino saa bibona imana ariko dufasha mu buhinga bw'ibyuma twese reka tubaramutse tubahe n'ikaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza ano makuru nayo twahera kuri izi ngingo nkuru nkuru ziyagize ibibanza by'iratiro ngo ntibitunganijwe neza mu burundi ku buryo bishobora kwinjiza amafaranga mu gihugu ni bimwe mu byiyumviro byashyikirijwe mu kiganiro cy'uruhande rw'amaradiyo ku bibazo bihanze icyo gisata Donald Trump ni mu gihe Donald Trump we gushika ubu atari ko yemera ibiriko biva mu biharuro vy'amatora matora mukanya ni nkuru imwe ukwayo Isanganiro Isanganiro Iradi yiduhu Hano makuru tuyahere mu bijanye n'ingenzi bibanza vy'iratiro mu Burundi ngo nibitunganije neza kugira ngo uh, bishobore gukwega ingenzi gutyo ngo byinjize amafaranga mu gihugu vyashikirijwe n'abatumire bitavye ikiganiro curunani rw'amaradiyo cyo kuri uyu wa kane Edouard Bagumako muhinga mu bijanye no kwakira ingenzi agatera kamo leta kuja hamwe n'abikorera utwabo kugira ngo bashobore guteza imbere ico gisata ku ruhande rw'abagwiza tunga bagasaba leta gushiraho amategeko abakingira rizigahimbare muri icyo kiganiro cy'unani rw'amaradiyo ku bijyanye n'ingeni igisata cy'ingenzi cyifashe mu burundi muri kino gihe umuhinga mu bijyanye no kwakira ingenzi kujya hamwe n'abikorera utwabo kugira ngo icyo gisata kinagu kivuki kiba nuko ingenzi zishobora kugishikira kuvuga amabarabara no kurondera abahateza imbere abikorera utwabo mugabo leta irafise uruhara rwo kuhategura cyane cyane ikazana amazi n'amatara abikorera utwabo biciye muri eh, rya tegeko ryo gukorana leta n'abikorera utwabo bagashobora kuhashikira bakahateza imbere bagashiraho ari hoteli ari restaurant n'ibindi bashobora gukora muri kino gihe bariko baragerageza kunagura imigenderanire nuko abikorera utwabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bidohoye gushira imitahe muri icyo gisata bivanye n'ibibazo by'ubutunzi byakurikiye kuko ngira ngo nabo nyene bashinze imitahe bayishinga kugira ngo bakore ariko bunguke muri kino gihe rero turiko turagerageza kunagura imigenderanire hagati y'igisata ca leta kijejwe ingenzi n'abikorera utwabo kugira ngo basubire bagaruke mu gisata bazane imitahe hanyuma kugira ngo twese dukorere hamwe ku ruhande rw'aba tunga basaba leta gushira mu ngiro amategeko abakingira kugira ngo bashobore gukora borohewe mpere kuzo tuva dukeneye kuko kwa leta ni ngizo zerekeye gushiraho ayo mategeko akingira tunga ayo mategeko twebwe bwiso tuyashiraho ni leta iyashyiraho imana hari itegeko inimero imwe agakwego 19 ryo kwa 19 kwezi ukwezi kw'indwi ibihumbi rishiraho ikorana hagati y'igisata cy'abikorera utwabo ni cya leta ayo mategeko arerekana neza ingene duheza tugakorana niba bigoranye kugira ngo icyo gisata gitere imbere cy'abikorera twabo gutufatiye kuri iby'amahoteli n'ingenzi biba dukeneye ko leta ishyiramo ukuboko iby'amakoni n'amatagisi nshinze imitahe mu kubaka ihoteli hariho uburusho yabwirizwa kuronka kuko igihugu gifeza kigatorera akoyoka mu bisata byinshi umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi muri ico kiganiro yamenyesheje ko bagiye gushira mu ngiro imigambi mikuru mikuru bashize imbere muri ico gisata kugira ngo gitere imbere na rijya bizera ko leta igiye kongera uburyo bukoreshwa muri ico gisata ridiga himbare ibibanza vyiratiro vyahahoze haba abami n'abamikazi mu Burundi ngo biriko birazimangana aho bikiri naho ngo ntibifashwe neza Emile Mworoha yanonose yujanye n'akahise ku Burundi akavuga ko ivyo bibanza bikwiye kugarukirwa ngo kuko hariho abamaze kuja kuharima abandi bicira ibiti tumumvirize hanyuma rero hariya urasangaho ibibanza bihambaye nk'imirehe canke hariho hariye karera hari ibibanza rero byinshi genda zishobora kuzakuraba ari ibyerekeye by'abami canke n'ibyerekeye ibibanza byiza biboneka hariya mu rutana hariho n'ibindi bibanza byinshi kirimiro gitega mugera hariho kirimba c'umwami hakaba n'ibibanza byerekeye ingoma ishora ihigiro na n'ahandi henshi hamwe rero ni muramvya ho hariho kapitale z'umwami mbuye muramvya mukeye kiganda n'ahandi hariho n'ibindi bibanza nk'akarorero la vale de roi aho kira abami aho mucece na nyabyamo bihurira ntibagiye kuvuga n'abamikazi hari impotsa naho nyene muri rusaka naho nyene hari ibibanza bikomeye biboneka aho babona vuga wasakire ibiti bizeho byubahirije bashobora kubona kandi bakaronka insiguro kenshi kubera abantu bakenya aho barima hari aho usanga bagiye kuharima bariko baranotora aho ivyo bibanza biri aho rero rero intambamyi ni ingene ivyo bibanza bogomba kugira ngo baharime kandi nico gituma bikenewe yuko abatwara muri izo ntara eka n'igihugu Tunanye nano makuru mu bijanye n'umutekano umukenyezi umwe yaba ku mutumba gahanda ni muri commune Songa intara bururi yarayishwa cumiswe n'imbugita munsi yo gutwa ijoro ryakeye hafashe imana Domitile akaba yiciwe mu nziwe yabamwo nakana k'imyaka itanu bikozwe n'abantu bataramenyekana umukozi wiwe yaba mu gikoni akaba yamaze guhagarikwa ngo amatohoza atangure nkuko mustanteri wa commune Songa abishikiriza ibikorwa byo kwimba ibisigarira biranga kahise k'ikigabiro cyo mu kigwa muri komine gishubi intara ya gitega byaraye bisozerewe nyuma y'iminsi icumi abahinga bari ko barabicukura sadikeriya umugisha wa kaminuza yararongoye ibyo bikorwa yemeza neza ko ibyo bahatoye byerekana neza ko cari kigabiro c'abaganuza bari bafise amabanga akomeye mu ngoma ya camita umwumvirize kuri miko ya fidel d'antoine sabimana turavye nk'amagufa twatoye e, iyo umunsi mukuru w'umuganuro uheze imurambya abaganwa n'abaganuza nabo baragenda bakaganura iwabo nivyo bita gutanga umwaka ntibari umuganuro nk'uko bavyita rero haganurira abatwagwa babo hanyuma bakabaganurira aho nyiri kukimbi wabo barafungura rero e, izo nyama amagufa nico gituma tubona ari menshi cane mw'ico kigabiro kandi uretse n'ivyo e, baranywa n'inzoga nizo zizo njo mubona ari nyinshi turabona injo muvyo twatoye injo nyinshi z'intango hanyuma ikindi naco turavye nk'amabuye twatoye nicyo bita inguru z'imana tubuye duto duto abakera bahora eh, baterekera bagaheza bakizera yuko imana ishobora guca muri izo nguru igaheza eh, eh, zigaheza zikagira icyo zibamariye ni ukuvuga bakaroranirwa kigabiro nyene kikigwa kandi n’uwa Kaganza yari inzoba inzobe y'ikigwa rero ugiye kuraba twatuye agahama kenshi muri icyo kigabiro ni ukuvuga ikintu cerekana neza yuko e, by'ukuri ibyagiye birandikwa ibyavuzwe n'abatanze inkuru ari byo muri make ibikoresho twatuye bitandukanye tugiye kubyiga tumenye imyaka bimaze eh, ari ayo magufa tumenye igihe izo nka zaririwe ni ukuvuga igihe zanabereyeho hanyuma ibyo bidufasha kumenya kahise, kahise ku Burundi hariho injo zirashobora kutwereka neza yuko eh, abakora ababumba baba barateye imbere mu kubumba cyangwa barasubiye inyuma tuja gusanga eh, bazitera ubu tugashobora gusanga atandukanye nayo n'amagago ya kera tubona yuko tuti harabaye iterambere cyangwa ubu biriko birasubira inyuma ibintu bijyanye n'umwuga wo kubumba mu gisata cy'inkino nari ntabivuze mu ntango ushyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika ryafashe inkingo ko inkino zose z'umupira w'amaguru zo muri kuno kwezi kwa cumi na kumwe zigiye kuba atabarorerezi baje kuziraba iryo shyirahamwe rigasigura ko bari mu ntumbero yo gukingira abakinnyi b'umupira w'amaguru bo ku mugabane wa Afrika umugera wa corona iyo ngingo ikaba mu gihe bamwe mu bakunze umupira w'amaguru mu Burundi bariko bitegurira kuzoherekeza umugwi nserukiragihugu mu rukino ruzohuza no mu mugwi nserukiragihugu wa Mauritania kugenekerezo rya 11 kuno kwezi kwa Munyonyo ni muri za zo gukurakuranamo kugira haboneke imirwi izoja mu gice ca nyuma cyo guhiganira igikombe cya’ Afrika mu mwaka wa 2021 ico gice ca nyuma kikazobera mu gihugu ca Cameroon kikaba uh, inyuma mu mwaka wa 2022 kubera uwo mugira wa corona ubangamiye isi ku isaha zitandatu mirongo itatu n'indwi tubananye n'ano makuru mu bijyanye n'amagara y'abantu leta ngo ikwiye kuronsa abarwayi bo mu mutwe imiti bakeneye yose ikanabavuza ku buntu byavuze kuri wa gatanu n'urwaye indwara yo mu mutwe yatoye imitende aserukira abagwayi bo mu mutwe bavurirwa mu kigo kivura ingwara zo mu mutwe c'igitega ni mu gihe cariko kirahimbaza umusima z'amakungu hariwe ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe urongo yico kigo nawe akavuga ko gifise ingorane nyinshi harimo iyo kubura ikibanza co kucaguriramwo umuhanuzi wa buramatari wa gitega deje imibano akavuga ko ivyo basaba biri mu vyo leta yashize imbere Gerard Nibigira umwe mu barwayi bo mu mutwe yatoye imitende arasaba leta gufasha mu kubaronsa imiti bakanavugwa ku buntu nk'uko bimeze ku zindi ndwara nka sida n'igituntu imiti y'abarwayi bo mu mutwe ikunda kubura dusabye ko leta ituronderera abarwayi bayifata ubuzima bwabo bwose umurwayi wo mu mutwe akavugwa cyo kimwe n'izindi ndwara nka sida igituntu n'izindi bosaba imodokari rusehabaniha kuko hari abarwayi baterwa inshinge inshinge zo gusinzira barashobora kuja mu bitaro bagataha babohewe ku makinga canke ku mapikipiki dusavye ko umurwayi wo mu mutwe bita umusazi atosubira kuba mu gihugu c'uburundi bose bafatwe n'abajeje intwaro n'umutekano bakabinjiza mu bitaro bivura mu mutwe nawe furera adere bampenda ubwenge arongoye icyo kigo arashikiriza ingorane icyo kigo gifise harimo yo kubura ikibanza cyo kucaguriramwo bikuru bikuru bitugora bitugora ni uko iki kigo cyacu ari gitoyi turakeneye aho kwagurira iki kigo nk'ubu dufise abarwayi mirongo ibiri kandi ibitanda byose byuzuye nk'ubu abarwayi usanga babana abagore n'abagabo usanga bari hamwe kandi ibyo bintu ari ibintu bitameze neza hanyuma imiti irabura nk'ubu nk'umuti bita hardore 5 mg warabuze tumaze nk'amezi nk'abiri tutawuronka kubera iki kiza ca coronavirus n'imiti twahora turonka ntiradushikira hariho ikindi naco c'ubukene ubukene bw'abarwayi bacu hariho kandi no kubura abaganga b'inzobere bashobora kuvura izi ndwara zo mu mutwe umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano tasiyano nkurikiye arabaremesha aho avuga ko leta itobura icyo ifasha nk'uko ibikora ku bageze mu zabukuru turashima kandi ukuntu abatunganya umunsi buri buri mwaka kugira ngo haboneke intambwe ibageze icyo gituma rero turangiza n'abaremesheje ko bimwe mu byo basabye leta wabishyize imbere nabyo nk'ubwitaho abageze mu zabukuru nizera ko n'ibindi atangeka kuko turi kumwe twese birashoboka kandi turi muri leta nkozi leta mbyeyi amakungu akaba yamahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe buri genekerezo rya cumi gitugutu uko umwaka utashe igitega jana ibwira ku bwa radiyo isanganiro kivuga ko afise amajana abiri na mirongo itandatu nane nawe donald trump akaba akiri kuri majana na cumi nane bikaba rero bisabwa ko uza gukwiza amajwi y'amajana abiri na mirongo indwi azobatsinze uwundi amajwi ya Joe Biden akaba yiyongereye ko kubera ko n'ubu yatsinze muri imwe mu mareta akomeye ya georgie akaba yagumye ari imbere ya mugenzi we Donald Trump mu gihe rero ngo yotsinda muri leta imwe gusa ya Pennsylvania